Gjithmonë kanë dashtë me njoftë Krijuesin e tyre. Mirëpo për me njoftë Allahun Subhanu wa Ta'ala duhet me pasë rrugën, mënyrën me të cilën e njeh Allahun Subhanu wa Ta'ala. Andaj, të gjithë ata të cilët janë mundu me njoftë Allahun Subhanu wa Ta'ala dhe nuk kanë ndjekë rrugën e pejgamberëve, siç e kemi shpjegu më herët, në njohjen e Allahut subhanahu wa taala, kanë dalë nga rruga e drejtë. kanë humbë, kanë dalë në humbje të qartë. Andaj, ata të cilët janë mundu me logjikë ta njohin Allahun duke shiku krijesat e Tij dhe vetëm me kaq, kanë arri deri te ajo se Ai i cili ka kriju këtë gjithësi është i ditur, ka dituri të madhe, është i fuqishëm, ka fuqi për çdo gjë dhe ka mundësi, ka kudra, ka mundësi për çdo gjë. Mirëpo, kjo nuk është e mjaftueshme për me njoftë Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj menjëherë tek ta kanë lind probleme tjera. Kur kanë folë për diturinë, kanë fillu pastaj problemet atyre, a është i ditur në çdo gjë, apo ka elemente të cilat ai nuk i din. A është dituria e tij e përgjithshme, i njeh gjonat e përgjithshme, ndërsa gjonat në detaje a i njeh apo nuk i njeh, menjëherë ka hi polemika te ata. Apo kur kanë dëgjue për. Ose me wahj, shpallje, çka vjen prej Allahut subhanahu wa ta'ala pejgamberit sallallahu alejhi wa sallam. Rruga e parë e logjikës është rrugë e gabuar dhe nuk ka mundësi të arrihet deri te njohja e Allahut subhanahu wa ta'ala ashtu siç është Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj gjithë ata, siç thashë më herët, kanë deviju ata të cilët kanë mendu se me logjikë mund të arrijnë deri te njohja e Allahut. Prandaj te ata kanë lind Triniteti, dhe ajo është rruga e drejtë e njohjes Allahut subhanu wa taala është rruga e vahjit dhe ata të cilët e ndjekin këtë rrugë dhe njihen me Allahun subhanu wa taala nëpërmjes asaj çka ka zbritë Allahu në librin e tij Kur'anin dhe me atë që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata e kanë ndjek dhe kanë gjetë rrugën e drejtë andaj të folurit jashtë këtyre dy bazave është folje pa dituri, është ndalë ai i cili flet për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe atë çka e thotë nuk e ka bazë në Kur'anin a Sunnetin, ai ka folë ni çështje të cilën nuk ka dituri për të, për shkak se na Allahun subhanahu wa ta'ala na nuk e shohim. Nuk ka mundësi na me logjikën tonë me njoftë, përveç nëse Allahu na lajmëron për veten e Tij. Vetëm nëse Allahu subhanahu wa ta'ala na lajmëron për veten e Tij. Një popull të cilët kanë fol në një krijesë prej krijesave të Allahut pa dituri, kanë fol për melektë, kanë thanë melektë janë femra, mushrikët e Mekës kanë thanë për melektë, krijesat e Allahut subhanahu wa taala se janë femra, kanë fol pa dituri, pa iu zbrit asgjë nga Allahu subhanahu wa taala, as pa ia thanë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, andaj kanë me pas përgjegjësi para Allahut pse e kanë thanë këtë fjalë. E shehidu khalqahum, a kanë qenë prezent ata kur unë i kam krijue? Setuktebu shahadetuhum wa jus'elun, për ata shkruhet ajo që janë tu dëshmue, dhe do të pyjten për atë çka e thojnë. Andaj prej mëkateve ma të mëdhaja është të folurit për Allahun subhanahu wa ta'ala në atë që nuk e din. T'flasish për Allahun, që Allahu për atë nuk ka zbrit asgja, është prej mëkateve ma të mëdhaja, Sepse nuk ka dikush që din për Allahun më shumë sesa Allahu vet. Andaj libri i Allahut është fjala e Allahut ku Allahu flet për veten e tij. Dhe nuk ka dikush i cili din për Allahun më shumë se Allahu për veten e tij. Dhe nuk ka ndonjë krijesë prej krijesave që din për Allahun më shumë sesa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj prej këtyre dy burimeve mirret besimi në Allahun subhanahu wa taala dhe njohja me Allahun Subhanahu wa ta'ala. Kurse kjo dituri apo rëndësia e kësaj diturie që ka të bëjë me njohjen e Allahut subhanahu wa taala është dituria më e lartë dhe më e vlefshmja te Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka dituri e cila ia kalon. Njohja me Allahun Nëpërmes emrave të Tij dhe cilësive të Tij është dituria më e lartë dhe më e vlefshme te Allahu subhanehu ua teala. Për shkak se dituria apo shkenca që mirret me ndonjë studim e ka vlerën e saj sipas asaj që e studion. Dhe nga këtu kanë lind lloj-lloj shkencash. Secila shkencë atë që e studion Sa është e vlefshme ajo çështje, ashtu është edhe ajo dituri e vlefshme. Kurse kjo shkencë, e cila ka të bëjë me njohjen e Allahut subhanahu wa taala, pasi që Allahu është më i vlefshmi dhe nuk krahasohet me askën, atëherë edhe kjo dituri është mbi të gjitha dituritë. Dhe është dituria e cila shpërblehet më së shumti nga të gjitha dituritë e tjera. Kjo dituri se prej cilësive të Allahut se është Ai i vetëm. Nëse doni me njoft Zotin e juj, duhet me njoft se cilësia e Tij është se Ai është i vetëm. Vetëm Ai, nuk ka tjetër. Nga këtu, kur njeriu i njeh cilësitë e Allahut dhe emrat e Tij, atëherë e njeh krimin e atyre të cilët kanë mohu cilësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe kanë mohu veprat e Allahut subhanahu wa taala, kanë mohu diturinë e Tij, kanë mohu fuqinë e Tij, kanë mohu mundësitë e Tij. kanë mohue cilësitë të cilat Allahu e ka cilësu vetën me to nga syni dhe dora e gjitha cilësi tjera nga këto kur të njihesh me Allahu subhanu wa tala e sheh krimin e atyre për shkak se siç thotë Ibn Tejmija njohja e një qenie duke mos ia njohë cilësitë dhe emrat e tij është mësim i thatë i cili nuk jep fryt është mësim i thatë nuk jep fryt Dhe kjo nuk është njohja e Allahut subhanahu wa taala. Andaj kanë gabu ata të cilët kanë mendu se Zoti i botrave është qenie e cila nuk ka as një cilësi të vetën, nuk ka emra, as nuk ka cilësi. Krimi atyre deri në atë se kur njeriu don me vepru ndonjë të keqe, nëse e dinë se Zoti i tij nuk ka dituri, sipas atij Mendon se Allahu nuk është tu e ditë veprën e tij çka e bën. Kur mohon cilësinë e shikimit, mendon se Allahu nuk është tu e pa. Kur ndodh ndonjë e keqe mbi ta, mendon se Allahu nuk e ka fuqinë e mbrojtjes atina. Domethënë kjo është ajo dera e dalaletit e humbjes kur mohohen cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë kjo është dobia e parë. Ndërsa dobia e dytë është se Kur'ani ka ardhën për mi mësu njerëzit qysh me jetue si robë të Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe krejt Kur'ani flet për Allahun subhanu wa ta'ala. Andaj, dikun Allahu subhanu wa ta'ala flet Ndonjëherë flet Allahu subhanahu wa ta'ala për ata të cilët dalin nga ky tauhid, kufrin e tyre, pastaj flet për shpërblimin e tyre, se si Allahu shpërblen, e ndonjëherë flet për shpërblimin e atyre që kanë tauhidin e pastër, do të thotë krejt Kur'ani flet për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe krejt Kur'ani vjen me tauhid, me njohjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa taala nëpërmes këtyre ajeteve ku robërit e vet i njofton me veten e tij, edukon robërit e tij në veprat e mira dhe në minhexhin në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Siç thamë, se kur njeriu e din se Allahu e sheh dhe Allahu sheh çdo gjë dhe dëgjon çdo gjë, nëse është prej njerëzve të cilët e kanë njoft Allahun me këtë cilësi Kur i ndodhin fatkeqësitë, bën sabër, nga se di se nuk ka ndodh vetëm se me kaderin e Allahut, dhe se Allahu ka mundësi mja hek ato fatkeqësi. Nëse është prej atyre të cilët e mohon fuqinë e Allahut dhe mundësitë e tij, ky atëherë ka me humb krejt shpresat e jetës, nga se nuk mendon se dikush tjetër ka mundësi me ndihmu. Andaj kur të mendon cilësitë e Allahut, mëshirën e tij, Dobija tjetër, për shkak të rëndësisë që e ka kjo dituri, është se se dituria apo njohja e Allahut në emrat e tij dhe cilësitë e tij është baza e çdo diturie, është bazë e çdo diturie tjetër. Nga se njohuritë ndahen në dy pjesë. Krijesat të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka kriju e që janë njohja e tyre është një lloj diturie. Dhe dyta urdhrat të cilat i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala e që janë dy pjesë pra. Urdhrat apo ligjet n'natyrë apo në kosmos edhe ndodhin ata pa vullnetin e dikujt po kjo është vetëm urdhri i Allahut subhanahu wa taala dhe ligjet fetare që të dyja i takojnë Allahut subhanahu wa taala dhe njohja e këtyre krijesave të Allahut subhanahu wa taala qofshin ato në univers a kupton apo njohja e ligjeve të Allahut fetare të gjitha njohuritë do të thotë kthehen ku në bazë njohjen e Allahut subhanahu wa taala kur të njohësh se Allahu subhanahu wa taala është krijues i cili ka urdhëru në këto ligje të cilat janë n'univers Dhe është ai i cili i ka lanë këto ligje apo ka obligun këto ligjet normat fetara atëherë ti e ke njoftën bazën e të gjith diturive tjera bazën e të gjith diturive tjera dhe të gjitha dituritë lidhen me këtë dituri apo me këtë shkencë e pesta dobi e pest në njohjen e kësaj diturie është shtimi i imanit imani shtohet Ngase imani te ahli sunneti, te pasuesit e sunetit është, fjalë dhe vepër, shtohet dhe paksohet, shtohet me vepra të mira dhe paksohet me vepra të këqija, shtohet me njohjen e Allahut dhe me vepra të mira, paksohet me mos njohjen e Allahut dhe me veprat e këqija. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa idha ma unzilet suratun" Kur ndodh që t'ju zbret atyre njerëzve ndonjë sure, Ama ata të cilët kanë në zemrat e tyre sëmundje, sëmundjen e hipokrizisë, fezadet'hum rijsan ila rijsihim, fjalët e Allahut subhanahu wa taala ia shtojnë flliqësinë mbi flliqësi. Wa matu wa hum kafirun, dhe vdesin si jomuslimanë. E gjashta Shpërblimi i madh i njohjes E dyta, Fehmu ma'anihi wa madluliha, njohja e kuptimit se çfarë do të thojnë ato emra, çfarë kuptimi kanë dhe në çfarë udhëzojnë. Kjo është shkalla e dytë më e lartë. Përveç se i ke mësuar përmendsh, pastaj me njoftë edhe kuptimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala dhe në çfarë udhëzojnë. Dhe e treta që është mbi të dyja kush i ka dy edhe këtë tretën kjo është grada më e lartë e njohjes Allahut subhanahu wa taala përmes emrave dhe cilësive të tij ajo është që ta lutesh Allahun subhanahu wa taala me emrat dhe cilësitë e tij ngase Allahu thotë walillahi al asmaul husna fad'uhu biha Allahu ka emrat e tij të bukur luteni me ato E gjashta, është prej dobive që i ka njeriu në njohjen e emrave dhe cilësive të Allahut, është se me këto emra dhe me këto cilësi e madhëron Allahun dhe e lavdron Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo është e kërkuar nga ai. Siç e përmendëm ajetin se Allahu subhanahu wa taala thotë walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allahu ka emrat e tij të bukur, luteni me ato. Ndërsa lutja apo duaja do me thonë kërkesë Në gjuhë do me thonë kërkesë Sikur me thonë Utlubuhu minhu bi esmaihi Luteni kërkoni nga Allahu me emrat e tij Që emrat e Allahut T'i marrësh si ndërmjetësim mes teje dhe Allahut Subhanahu wa ta'ala Ndërsa lutja apo kërkesa nga Allahu Subhanahu wa ta'ala me emrat dhe cilësitë e tij është dy llojesh nga krijesat që don e dëshiron lavdëratën m'ia ba më shumë se Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu don nga robërit e tij që ta lavdërojnë dhe ta madhërojnë t'i bëjnë madhërim atij me emrat dhe cilësitë e tij Po ashtu thotë Allahu subhanahu wa taala fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun më përmendni mua unë ju përmendi ju dhe falënderoni mua dhe mos m'i mohoni mirësitë e mia Dhe thotë Ibn Qayyim rahimahullah se lutja në këtë rast duhet të bëhet sipas kuptimit emrit të Allahut të cilin ti e ke përmend. Me çfarë emri e ke përmend dhe çfarë përmbajtje ka emri, ata duhet ta kërkosh nga Allahu subhanahu wa taala. Thush o mëshirues, mëshiro mu. O falës, më fal mu. Ngase nuk është e mirë Thush, O Zot, më fal mu dhe më mëshiro mu, ngase Ti dëgjon dhe sheh. Mirëpo prej lutjes së mirë është që kur të lypsh nga Allahu me emrat dhe cilësitë e Tij, që ti të lypësh nga Allahu atë që e përmban emri i Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është lutja më e mirë. Thush, o ti udhëzues, më udhëzo mua. O ti Rrezak, furnizues, më furnizo mua. O ti falës, më fal mua. O ti mëshirues, mëshiro mua. Mirëpo ka emra të cilat përfshijnë çfarëdo lutje të cilën ti dush të bësh Allahut subhanahu wa taala, mundesh t'i drejtohesh me ato emrat e emrin e atij. Ajo është fjala Allah. Kur thush Allah, çfarëdo lutje mundesh me bë. Përfshin të gjitha. Ose fjala Rabb, të dyja mundesh t'i përdorësh edhe në fjalë tjera. Lutja e cila është zotëri e të gjitha lutjeve tjera kur njeriu kërkon falje nga Allahu subhanu wa ta'la është të thotë Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant o zot o Allah ti je zoti im apo krijuesi im nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje khalaqtani wa ana abduke këtë madhërim Allahu subhanu wa ta'la më ke kriju mua dhe unë jam robi yt wa ana ala ahdike wa wa'dike mastata't dhe unë jam në rrugën tënde dhe në premtimin tënd Dhe ka m'iu dhënë zotërim fejes tyre të cilën Allahu ja ka zgjedhë atyre dhe është i kënaqur me ta, Walayubaddilanna min ba'di khawfihim amna, dhe do t'iu sjellë atyre, do t'ia ndërrojnë atyre frikën me siguri. Frikën me siguri. Andaj ajo, siç thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, prej shkaqeve apo prej problemeve apo humbjes ndonjëherë khilafetit muslimanëve ka qenë kur njerëzit Për shkak se kanë lanë fejen e pejgamberëve. Dhe rezultati i kësajna është që Allahu subhanu wa ta'ala ua merr sundimin. E nëse ata kthehen në akiden dhe në njohjen e Allahut, qysh Allahu i ka njoftuar ata me veten e Tij, dhe në atë çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lajmëruar për Allahun subhanu wa ta'ala dhe besojnë ashtu siç ka besuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, shpërblim për këtë e kanë se Allahu subhanu wa ta'ala ua kthen atyre sundimin dhe ja ngren atyre ja ndërron frikën me siguri ju kthehet siguria dhe ju kthehet sundimi në tokë siç ju ka dhënë Allahu përpara neve popujve tjerë të cilët kanë besuar këto janë disa dobi të cilat kanë të bëjnë me njohjen e Allahut subhanahu wa taala apo me këtë dituri ndërsa fjalët të cilat thuhen që janë për sektet sidomos te sektet e sufive inshallah e përfundojmë me kaq Vetëm dojmë ta bëjmë qartë se ka fjalë të njerëzve të cilët mendojnë se kush e njeh ndonjë emër të Allahut apo e lut Allahun me ndonjë emër të Allahut e ka një melek i cili çdo emër i Allahut ka ndonjë shpirt i cili është në shërbimin e atij emrit e pastaj i ndodhin këtij njeriu ndodhi mbinatyrore siç janë te dervishat të cilët me këtë thirrje e kanë hap derën e magjistarëve dhe bëjnë llojllojë magjie pastaj thojnë se këto e njofin emrin e fshehur të Allahut e Allahu pastaj ju a mundëson këtyre që mos mu myt mos me pre thika e mos me djeg zjarri e mos me bo krejt këto janë domethënë të pabaza nuk ka bazë në Kur'an e as në Sunet nuk ka bazë as në Kur'an as Sunet ndërsa një prej shprehjeve të cilën e kanë përdor dhe është e ka bazën në filozofi dhe se kjo nuk thuhet në filozofi kanë thënë filozofët se Një tekst ku edhe sot përdoret, ndërsa në Kur'an dhe Sunet nuk lejohet thuhet ashtu, kanë thënë filozofia e përngjarjes me Allahun mbrenda mundësive të njeriut. Do thotë t'i marrsh cilësit e Allahut subhanu wa ta'ala dhe të mundohesh ato cilësit që i ka Allahu subhanu wa ta'ala të përngjahesh, t'i përngjash Allahut aq sa ke mundësi. Ky tekst është në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Fjala se cilësitë e Allahut u kanë thënë edukata e Allahut, kjo nuk ka bazë në Kur'an dhe Sunet, kjo është domethënë një kundërshtim. E dyta është kanë kontradiktë me veten e tyre, sepse ata më së pari nuk besojnë në cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, pastaj u thonë njerëzve duhet me u eduku me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, do thotë është kontradiktë për atyra. Edhe e treta siç e përmendëm, se ka prej cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala që Allahu nuk e dëshiron nga njeriu, siç thamë, lartësia dhe madhëria, Allahu subhanahu wa ta'ala e dëshiron vetes, por nuk e dëshiron nga robi që të tregohet i madhëruar në tokë ose ta lartëson veten e tij në tokë, do të thotë këto tre shkaqe na bëjnë që fjala më e drejtë dhe më e saktë është që na me u edukue,